Merhaba. yine bir pazar akşamı yine karşınızda olabilmekten mutluyuz. Bob Dylan'ın yarım yüzyıla aşan müzik serüveninin izini sürdüğümüz Zamanlar Değişirken programıyla e, bu hafta ben Altuğ Güzeldere stüdyoda telefondan da Mahir Ilgaz'ın katılımıyla programımızı yapıyor olacağız. Merhaba. Merhaba, nasılsın Mahir? İyi, biraz yağmurlu bizim buralar. Onun dışında fena değil. Hmm, vatani görev kolay değil tabii. Kolay değil işte. Onun dışında da ee, enseyi karartmamaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Pek güzel. Evet, hala bir radyomuz var ne güzel programımızı yapalım. Yapalım. Ee, <clears throat> evet son olarak Bob Dylan'ın e, 16 Mayıs 1966 tarihinde yayınlanmış olan *Blonde on Blonde albümünü çaldık. Geçen haftada e, Güven'le beraber bu albümün outtake'lerini yani albüm için kaydedilip albüme girememiş parçaları ve biraz da e, birkaç başka müzisyenden ilgili parçalar çaldık. E, şimdi bir e, stüdyo albümü değil aslında şimdiye kadar hep stüdyo albümler çaldık. Hiç konser albümü çalmadık. İlk defa e, programımızda bir konser albümü çalıyor olacağız. bu arada şu anda 6 Kasım itibariyle 54 programımızı yapıyoruz. 54. haftada ilk konser e, şeyi kaydını çalacağız. Live 1966 The Royal Albert Hall Concert 1998 e, tarihinde yayınlanmış bir konser albümü. Ama aslında değil. Evet. Ee, Buna da biraz açıklayalım istersen abi. Ee, ee, önemli çünkü e, e, Önemli çünkü yani benim tahminim Royal Albert Hall konseri dediğin zaman kulağa pek hoş geliyor. Ama aslında bu Royal Albert Hall konseri değil. Manchester'da verilen bu Bob Dylan'ın 1966'da yaptığı İngiltere turnesinden bir başka konser. 17 ee, Mayıs 1966'da dikkatinizi çekerim Blondon Blondon yayınlanma tarihi 16 Mayıs ertlik, e, plan yayınlandığının ertesi günü e, Manchester Free Trade Hall'da e, Bob Dylan'ın verdiği bir konser. Royal Albert Hall'da da tabii verdiği bir konser var. O, o da galiba yeni yayınlanıyor değil mi? Evet o da bu Kasım ayı içinde yayınlanacak ben kontrol etmedim belki de e, hatta yayınlanmış bile olabilir ama e, sanmıyorum galiba Kasım'ın ortası gibi yayınlanacaktı. E, onu da tabii ilerleyen programlarda e, bakarız belki çalarız araya koyarız ama e, bu e, birazdan gireceğimiz Manchester konseri hakikaten e, Bob, Bob Dylan'ın e, kariyerinde çok e, ilginç bir noktayı da e, oluşturuyor ilginç bir dönüm noktasını oluşturuyor. Belki de artık e, bu folky denilen işte e, folk müzikçi kitleyle kesin kırılış noktası. Hani Newport'ta zaten e, ciddi bir kırılma olmuştu ama bu e, artık onun altının çizilmesi veya kesin kırılış noktası olarak da e, tarihe düşünmüş bir not belki diyebiliriz. Evet bu konser Newport'tan yaklaşık 10 ay sonra gerçekleşiyor. Ee, Newport'un tarihi bu meşhur skandal konser işte rock müzik tarihinin en fazla konuşulan e, problemli kavga dövüşlü konseri e, Newport 1965 e, Temmuz'undaydı. E, bu, bu konserde 1966'ın Mayıs'ı onay. Fakat aradan geçen şu da ilginç onayda hala Bob Dylan aslında bu adımı böyle kolaylıkla atmış durumda değil. Mesela bu, bu konser e, iki plak halinde yayınlanmış durumda. Yani çift plak veya çift CD. Bunlardan ilki ilk yedi şarkı tamamen e, akustik olarak gitar ve ağız mızıkasıyla çalıp söylediği şarkılar. E, ikinci CD'de yer alan parçalar ise e, orada da sekiz parça var. E, onlar daha sonra The Band adını alacak o günkü Hawks grubuyla beraber çaldığı elektrikli enstrümanlı parçalar. Yani aradan bir yıl geçmiş neredeyse Newport'tan o kırılma yaşanmış ama Bob Dylan hala ben akustiği bıraktım elektrikli sadece çalıyorum demiyor diyemiyor ve işte konserinin ilk bölümü ikinci bölümü hala böyle bir şey içinde taviz, ta, taviz mi, taviz de, denir mi buna? Demeli miyiz? Ee, aslında denilebilir. Bu konuda aslında plak şirketinin de sorumluluğu var. Onu da söyleyelim. İstersen aslında başlayalım biz çalmaya. Sonra zaten üstüne çok konuşacağız anladığım kadarıyla. Ee, birkaç haftada devam <laughs> edeceğiz. Evet. Epey e, nasıl denir ee, şey, e, şey suyu bol bir, bir konu. Ee, doğru. Aslında bir bakıma bizim için de bu konseri çalıp bitirdiğimiz zaman bu konuyu ve Dylan'ın hayatının o dönemini belki arkamızda bırakmış olacağız biz de. Kapatmamak üzere olmasa da tam olarak e, bir daha açmamak üzere olmasa da e, büyük ölçüde evet arkamızda bırakacağız. Ee, daha sonra dönem dönem tekrar gündeme gelecek çünkü işte e, Dylan ve folk bağlantısı vesaire. Peki o zaman başlayalım konseri çalmaya. E, üstünde konuşuruz. Tamam İlk parçamız She Belongs To Me. got everything she needs. She's an artist, she don't look back. She's got everything she needs. She's an artist, she don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start outstanding proud to steal her anything she sees. You will start out standing, proud to steal her anything she sees. But you wind up peeking through her keyhole down upon your knees. She never stumbles, she got no place to fall. never stumbles, she got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. She wears an Egyptian red ring, it sparkles before she speaks. wears an Egyptian red ring, it sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector, you are a walking antique. birthday comes. Bow down to her on Sunday, salute her when her birthday comes. For Halloween, give her a trumpet, and for Christmas, buy her a drum. Bob Dylan'dan dinledik. She Belongs To Me. Ee, bu Dylan'ın Bringing It All Back Home albümündeki parçalardan bir tanesiydi. Ee, Bob Dylan'ın e, adı Royal Albert Hall 1966 konseri olup aslında Manchester Free Trade Hall'da vermiş olduğu e, konserin kaydını çalıyoruz size. E, iki bölüm dev şarkılar iki bölüme ayrılmış. İlk yedi parça akustik olarak e, çalınıp söylenmiş. İkinci sekiz parça elektrikli enstrümanlar. Akustiklerin ilk parçasını çalmış olduk. Evet, e, bu Manchester e, Free Trade Hall'da e, gerçekleştiren konserin e, Dylan'ın kariyerinde çok e, ciddi bir kırılma noktasını teşkil ettiğini de söylemiştik. İşte bu konser meşhur zaten e, biraz Dylan'ın e, müzikal kariyerini takip edenlerin bildiği Judas olayı vardır e, Yehuda. E, konser çalınırken e, artık e, ikinci yarısında e, yani elektrikli şeylere geçtiğinde e, şarkılara geçtiğinde e, Dylan e, bir dinleyenler arasından biri çıkıp e, Judas diye bağırıyor e, Dylan'a. E, orada hatta meşhur e, Martin Scorsese'nin e, no, Direction Home filmine de konu olmuştu bu sahne. Onunla bitiyordu. E, Dylan baya böyle neredeyse fiziksel bir darbe almışçasına e, bir tepki veriyor. sana inanmıyorum. yalan söylüyorsun diyor. Daha sonra da biraz nasıl diyelim baharatlı bir şekilde yüksek sesle çalın diyor grubuna ve Like a Rolling Stone giriyor. <laughs> Evet, evet. O, e, o da konserin son parçası Like a Rolling Stone. Bu kayıt içinde e, e bu, bu bağırışlar cevaplar yok ama biz size onları o noktaya geldiğimiz zaman ayrıca çalıyor olacağız, oynatıyor olacağız. Ee, gerçekten ne kadar ilginç değil mi? Yani e, şey hani ad, adamın hangi gitarla çaldığı tabii ki bu ona indirgenemez ama bir, bir bakış açısıyla da hangi gitarı çaldığı üzerinden yıllarca dinmeyen korkunç bir e, şey e, kavga konusu oluyor bu. Be belki de... Gerizekalılık tabii biraz da. Ee, onu <laughs> hani adını koymak lazım. Ee, birisinin çıkıp da e, şeyler arasından, yani dinleyenler arasından e, enstrüman seçimi veya işte müzikal tarz seçimiyle ilgili e, bir şeyi e, kişisel alıp öyle bir hakaret e, etmeye denemesi o da ilginç yani. E, bayağı e, çok akıllı olmadığını gösteriyor bana sorsan ama e, sormadın değil mi sen aslında? <laughs> Yok sor, sordum varsay aslında evet bu benim de kafamı kurcalayan bir şey. Bir yandan mesela e, Mark Marcuse'nin Wicked Messenger kitabında bence en güzel kitaplardan bir tanesi. Dilin üstüne yazılmış düznelerce, yüzlerce değilse eğer kitap içinde e, ben çok faydalanıyorum. O, or, orada biraz diyor ki bugüne kadar hala Dylan severlerin, Dylan hayranlarının e, Alan Lomax'e, Pete Seeger'a ve onların tarafındaki o folk tayfasına öfkesi hala din, din, dinmemiş bir öfkedir. Ama e, bu insanların o günkü tepkisi de, o günkü endişeleri de o kadar da e, yersiz veya miyopça şeyler değildi iddia edildiği kadar. E, çünkü önce şu... Ama Dylan, Dylan şahsında bunları e, odaklamaları bana hep ilginç gelmiştir. Yani e, evet tamam e, olabilir ama e, sonuçta bu bir müzisyen kendi deyimiyle e, şarkı ve dans adamı, sangın dansman. E, e, acaba biraz fazla mı ciddiye alıyormuş o dönemki özellikle folki çevresinden dinleyenleri e, Dylan'ı veya temsil ettiği şeyi diyelim. Şimdi ciddiye alma bambaşka bir şey çünkü bugün öyle bir çağda yaşıyoruz ki yani 1966'ya dönüp bakarsak herhalde insanların bugüne göre çok daha fazla değerler üstünden işte çok daha fazla yaptıkları işle ahlak bağlantısı üstünden kendilerini gördükleri bir çağ. Yani en eninde sonunda Bob Dylan 2009 yılında Noel şarkıları da söyledi. Bayağı Jingle Bells Jingle Bells diye adamın albüm var. Bu bugün Ama wiggle wiggle wiggle demek istiyorum sadece. Bu, <laughs> Noel şarkısına gelene kadar. <laughs> bu, bu, bu, bu, bugün duysak ki mesela Bob Dylan Selin Dion şarkılarından bir albüm yapacak filan. E filan tamam yaptı filan <laughs> diye öyle bir heyecan bir kez daha kimsenin duymasına bu çağda e, imkan yok gibi görünüyor. Evet e, ama yine de tabii e, bana yine soracak olursan sormadın ama e, biraz aşırı bir tepki geliyor. E, kaldı ki e, bizzat o e, çığlığın sahibi de kendisini bulmuşlar. E, yaklaşık 35 sene sonra 99 senesinde yapılan bir mülakat var. E, Keith Butler imiş. Bağıran ya nereden buldunuz da tekrar bu konuyu açtınız utanç verici bir <laughs> meseleydi benim için e, hayatımda e, yani pek insanın gurur duyacağı bir an değildi. E, yani ben unutulmasından gayet memnundum ee, bunun şeklinde bir cevap vermiş. Gözünü seveyim o 50 e, yaşına gelmiş adam hayır tam aynı noktadayım <laughs> bence ha haindir dese o, o çok acayip olurmuş herhalde. 2000 e, ee, yılında... O zaman hakikaten zavallı bir kişi olurdu. Şimdi en azından e, yaptığından utanma. Gençlik heyecanı. olan bir kişi. Evet. Biliyoruz. Peki yine istersen biraz daha müziğe dönelim. Dönelim dönelim. E, ikinci parçamız Bob Dylan'ın 16 e, Mayıs 1966'da yayınlanmış yani bu konserden bir gün önce Blonde on Blonde albümünden bir parça Fourth Time Around. said don't waste your words, they're just lies. I cried she was deaf. And she worked on my face until breaking my eyes and saying, What else you got left? It was then that I got up to leave, but she said, Don't forget. Somebody must give something back for something they get. I stood there and hummed. I tapped on her drum. I asked her how come. And she buttoned her boot and straightened her suit. And she said, Don't be cute. Now I forced my hands in my pockets and felt with my thumbs. And gallantly handed her my very last piece of gum. She threw me outside. I stood in the dirt where everyone walked. But when finding out I'd forgotten my shirt, I went back and knocked. I waited in the hallway she went to get it, and I tried to make sense out of that picture of you in your wheelchair that leaned up against her Jamaican room. And when she did come, I asked her for some. She said, No, dear. I said, Your words are not clear. You better spit out your gum. She screamed till her face got so red and she fell on the floor. I covered her up and then went and looked through her drawer. And when I was through, I filled up my shoe and brought it to you. And you, you took me in, you loved me then, you didn't waste time. And I, I never took much I never asked for your crutch, and I don't ask for mine. Dylan'dan dinledik. Fourth Time Around. E, saatlerimiz 21-23 dakikalar hızla geçiyor. Ancak iki parça çaldık da e, Bob Dylan'ın 1966 yılında 17 Mayıs 1966'da kaydedilmiş ve 13 Ekim 1998 tarihinde yayınlanmış olan e, Royal Albert Hall isimli e, konser albümünü çalıyoruz şu anda. Ee, Mahir'in sesini duyamıyorum. Ee, Hattayım ama. <laughs> yok öyle kolay kurtulmak yok. folkilerin e, çok şeyi değilsem de o, o, o Bob Dylan'a o günkü hareketini ben de doğru görmesem de bir savunma hakkımı saklı tutuyorum çünkü orada diyeceğim bir şey var. Okey. Ee, peki o zaman bu kafa karışıklığına yol açan olayın e, biraz daha e, arada parçaları dinlerken e, deşmeye devam edelim. Bu arada ben Manchester'a gittiğimde e, bir ilginç bir anekdot olarak anlatayım. Bu olay Manchester'ın şeyinde e, şehir kültüründe bir e, yeri var bu arada. Yani hani öyle çok bilinmese de yani çok böyle gündemde olmasa da bugün e, bir adamcağız vardı işte bu e, Manchester'lara Mancunian diyorlar. E, kendisini öyle tanımlıyordu. E, bir şehir turu yapıyordu. işte bizim de gittiğimiz organizasyon e, işte bir akademik bir meseleydi. O e, böyle bir şey ayarlamışlardı. Bu adam bizi gezdirirken bu Manchester Free Trade Hall önüne geldiğimizde de bu olay hakkında bahsetmişti. işte o meşhur konser burada oldu vesaire vesaire. E, anladığım kadarıyla kendisi e, hala e, tasvip ve takdir ediyordu o çağrıyı. Bir, ya da ilginç bir gurur duyuyordu <laughs> olayın orada olmasından. e, yani e, şöyle söyleyelim hani o dönem söylemek ayrı ama bugün bile e, bu olayı e, tasvip edenler var. E, o civarda. E, o da öyle ilginç bir detay. Peki o zaman aslında müsaaden olursa şeyin resmin karşı tarafına da şimdi ben biraz bakmaya çalışayım. Bu Wicked Messenger'dan mülhem bir şekilde. Ee, or orada da diyor ki Mark Marcuse e, bu insanların niye bu kadar çok tepki gösterdiğini anlamak için biraz şuna da bakmak lazım. Özellikle mesela Newport Festival'deki e, tepkilere baktığımız zaman bu sadece e, topical şarkılar dediğimiz işte böyle sosyal içerikli olayları, e, anekdotları anlatan şarkılar değil. Aynı zamanda e, görmezden gelinen e, işçi sınıfı şarkıcıları ve siyah müzisyenleri de öne çıkartmak için bir şeydi mesela Newport Festival. Bu, bunu sen de söylemiştin zaten e, eski programlardan bir tanesinde. Ve e, güneydeki e, siyah insanların özellikle sivil haklar hareketiyle e, folk müzisyenleri, folk komünitesi arasında e, bir bağlantı kuran bir şey, e, olay ee, Alan Lomax, Pete Seeger ve benzerleri bunlar hep 1950'lerin e, McCarthy'ci cadı avından e, şey yapmış, cadı avının peşinde olduğu insanlar. Ee, o yüzden de e, bu, bu insanların yaptığı konserler ama özellikle de Newport onlar için böyle bir korunup kollanması gereken bir şey olarak görünüyordu. Ee, bu insanlar kendi müziklerini dinleyen veya o konserlere gelen insanları da sadece bir müşteri olarak görmüyorlardı. Aynı zamanda e, bir e, komünitenin, bir insanlar grubunun bir parçası olarak e, benzer değerleri e, paylaşan insanlar grubu olarak görüyorlardı ve sürekli bir e, serbest pazar güçlerinin e, şeysi tehdide altında hissediyorlardı kendilerini. Bu biraz da e, yeni yetmelere daha çok hitap eden tabii ki <clears throat> işte elektrikli enstrümanlarla çalınan o günün rock'ın rolundan bir rahatsızlık duyuyorlardı. Tabii ki 50 yıl sonra geri baktığım, geriye baktığımızda bunların hepsi çok bugün alakasız hatta komik görünüyor ama 66'nın ruh halini konuşuyoruz. Ee, bunun içine biraz da teknolojiye karşı insanlarda oluşan bir e, otomatik reaksiyonu, olumsuz reaksiyonuna dair bir e, romantik geleneği de katalım. Bunların hepsini üst, üst üste koyduğumuz zaman e, elektrikli enstrümanlar çalan e, müzisyenleri biz otantik görmüyorduk diyorlar. Ha, e, hatta o günlerin e, folk e, gruplarından eskilerinden birisi Oscar Brand diyor ki bizim için elektrikli gitar eşittir kapitalizm. Biz bunu böyle görüyorduk. Valla e, çok kaypak bir cevap olmuş e, arkadaşın cevabı. E, çünkü aslında e, işin gerçeklerine baktığımız zaman hani kendilerini öyle görmek istiyor olabilir bu grup. Onu da anlarım. E, aralarında e, işte serbest pazar ekonomisinin her şeye hakim olması, bazı şeyleri e, yolundan saptırması vesaire gibi e, kaygıları da anlarım. E, fakat hani buna e, işte elektrikli enstrümanın sembolik yeriyle ilgili kılıf bulma çabası hakikaten anladığım bir şey değil. Çünkü gerçekler bunu desteklemiyor. E, biraz bildiğim bir konu ondan e, bahsedeyim. Hani e, folk müzikse folk müzik e, yani blues Amerikan folk müziği işte biliyorsunuz dörde ayrılır zaten işte cowboy folk müziği, blues müzik, e, güneyli e, yoksul insanların e, müziği ve işte e, Yankee e, müziği olarak dörde ayrılıyorlar e, folk müziğini inceleyenler. Bunların içinde e, müziğini biraz duyurma e, kaygısı olan insanların öyle teknolojik falan kaygıları yok. Örneğin e, elektrikli gitarın ilk e, piyasaya çıkışına e, baktığımız zaman e, bu daha çok insana sesi ulaştırma kaygısıyla e, oluşan bir şey. E, ilk resonator denilen tipte e, böyle e, metal e, huni e, içeren ve sesi daha iyi e, yansıtma özelliği taşıyan elektrikli olmayan akustik enstrümanlar bunun öncülleri. E, blues e, gitaristleri kullanmaya başlıyor. E, yine e, elektro e, yani manyetikli e, elektrikli gitarları ilk kullanmaya başlayanlar e, blues müzisyenleri e, ve Amerikan siyahi folk müziğinde bunlar e, bayrak taşıcıları bu kişiler e, haliyle e, müzisyenler arasında öyle bir algı kesinlikle olmadığını söyleyebiliriz. E, dolayısıyla bu bana biraz kılıf bulma çabası gibi geliyor. E, bu işin bir boyutu. E, ikinci e, konuyla ilgili e, boyutuna gelecek olursak bu özellikle bu eleştirilere yapılan folk camiasının kendisi e, kendi yurt, durduğu yerle ilgili biraz bilgisiz. Çünkü e, folk müzik camiası aslen çok ufak ve bu folk revival, folkun yeniden canlanması hareketinin e, kendisi e, şehirlerde olan bir şey. Özellikle eğitimli e, orta sınıf çocuklarda kendi ailelerinin, ebeveynlerinin Bob Dylan'ın da kullanmayı çok sevdiği bir sözcükle phony yani sahte olduğunu inan inanan ve bunu bir nevi baş aracı yapan gençler arasında yaygın. Ee, yine e, folk'un kendi içerdiği kesimler arasında böyle bir algı kesinlikle yok. E, onu da söyleyelim. Bu da işin biraz e, kağıt üstündeki gerçek tarafı. Evet. Phony yani sahte e, J.D. Salinger'ın Catcher in the Rye benim sevdiğim Türkçesiyle Gönül Çelen kitabında sürekli e, baş karakter e, sevmediği herkesi böyle şey yapar, isimlendirir. Ömer Badra'yı da anmış olalım. Kendisi an, an, de, an. E, dilimizdeki en iyi çevirisini yapmıştır. Evet, evet. O kitabı. Peki. Peki. E, bu tartışmalara daha çok devam edeceğiz bu 3-4 hafta boyunca anladığım kadarıyla. İstersen bir parça daha girelim. e, e, elektrikli gitara laf söyleyip Zülfiyar'a dokunduk. Peki tamam şeyimizi aldık cevabımızı. Üçüncü parçamız Visions of Johanna. Bu Blond'dan Blond on Blond albümünden geliyor yine. to play tricks when you're trying to be so quiet. We sit here stranded, though we all do our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. from the opposite loft. In this room, the heat pipes just calmed. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover so entwined. of Johanna, that conquered my mind. In the empty lot where the ladies play, blind men's bluff with the keychain. all night girls. They whisper of escapades out on the D train. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them who should be insane. But Louise, she's alright, she's just near. She's delicate, she seems like the mirror. But she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here. The ah, ghost of electricity howls in the bones of her face. Where these visions of Johanna have now taken my place. Little boy lost, he takes himself so seriously. He brags of his misery. He likes to live dangerously. And when bringing her name up, he speaks of her farewell kiss to me. He sure got a lot of gall to be so useless and all muttering small talk at the wall while I'm in the hall. Oh, how can I explain? It's so hard to get on. And these visions of Johanna, they'd kept me up past the dawn. Inside the museums, infinity is going up on trial. Voices echo, this is what salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues. You can tell by the way she smiles. See the primitive wallflower freeze when the jelly faced women all sneeze. Hear the one with the mustache say, Geez, I can't find my name." Jewels and binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him. Saying, Name me somebody that's not a parasite, and I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always says, you can't look at much, can you? Many she herself prepares for him. Madonna, she still has not showed. We see this empty cage now corrode, where her cape of the stage once had flowed. The fiddler, he now steps to the road. He writes everything's been returned which was old on the back of the fish truck that loads while my conscience explodes. The uh-huh, harmonicas play, the skeleton keys and the rain. And these visions of Johanna are now. Bob Dylan'dan dinledik. Visions of Johanna. Bu aslında Blond on Blond'da yer alan ve e, elektrikli enstrümanlarla çalınan bir şarkı. E, akustik versiyonunu dinlemekte. Be benim de çok sevdiğim bir şarkı aslında. En sevdiğim herhalde ilk on ona girecek Bob Dylan şarkıları içinde e, akustik bir yorumun dinlemek ilginç. Evet. E, bu arada Güven abi e, WhatsApp'tan bir yorum yapmış. E, biz tabii program şarkılarında kendi aramızda e, farklı kıtalarla iletişim halinde olduğumuz için ve yörüngeyle tabii ki <laughs> ondan da haber alıyoruz. E, yani hani bu elektrikli, akustikli tartışması, judasıydı, sahteli, kapitalizm tartışmaları bir yana diyor. Yani adam akustik güzel ne güzel şey çalıp söylüyormuş diyor. O tabii e, kişisel gözlem, yorum. E, katılırsınız, katılmazsınız. Ben mesela kişisel olarak ben de en sevdiğim parçaları hep akustik dilim parçaları. E, bir şekilde neden bilmiyorum herhalde öyle hitap ediyor. Yani o elektriğe geçiş içindeki ideolojik boyuttan sıyarak baktığımız zaman e, bir de işin bu boyutu var. O oh, tabii yazık olmuş diyebileceğiz bir şey belki sadece. Yok belki de o en sevdiğim parçaları yaparken akustik çalıyordu, söylüyordu. Belki o dönemde elektrikli olsa böyle olacaktı. Yani şey belki parçalarla ilgili bir şey. Evet. Gü gü ee, güvenim biliyorum biraz daha gönlü o tarafta ama e, ben öyle bir çizgiyi oraya çekmek istemiyorum kendi adıma. <clears throat> evet spekülasyona girmeyelim diyorsun. E, tabii o e, tercih meselesi e, ve herkesin sahip olduğu farklı e, beğeniyle, görüşle, zevkle alakalı bir şey. E, ama işin o boyutu da var. Evet. Peki. e, dinledi ne yapalım? Dinlediğimiz Visions of Johanna demin dedim en sevdiğim şarkılardan biri. Sözleri de çok hoşuma gider. İçinde bir yerde der ki Inside the Museums Infinity Goes Up on Trial yani müzelerde sonsuzluğu mahkemeye koymuşlar, yargılıyorlar. Neredeyse Nobel'lik sözler diyorsun yani. <laughs> Neredeyse değil, bilfil bence Nobel'i bunlar aldı. 1965 Ağustos'unda Bob Dylan vermiş olduğu bir röportajda sanatın toplum içindeki yeri ne olmalı diye birisi soruyor. O da nasıl olmuşsa ciddi ciddi cevap vermiş. Genellikle e, şey ciddi cevaplar vermemekle tanınıyor röportajlarda ama diyor ki Bob Dylan e, büyük resimler müzelerin içinde yer almamalı. Hiçbir müzeye gittiniz mi? Müzeler mezarlık gibi yerlerdir. E, büyük resimler restoranların duvarlarına, dükkanlara, e, şey, şey benzincilere, tuvaletlere asılmalıdır. E, yani insanların olduğu takıldığı yerlerde yer almalıdır. Çünkü bugünün dünyasında gerçekten olup biten kültür dünyasında tek şey bir radyoda bir de plaklarda oluyor. Bu insanların bulunduğu yerler bunlar. E, müzikte olup bitenle e, paralel giden tek şey bugün için bu kitap formunda değil e, bil fiil çalınıp söylenen bir formda e, bunların üstünde konuşup durdukları o yüksek sanat yoktur. Öyle bir şey var olmayan bir şeydir. Bu sade e, raflarda bulunur. Kimseyi de daha mutlu etmez. E, düşünün e, insanlar bir Picasso resmini günlük gittikleri bir e, esnaf lokantasının duvarında görseler nasıl da mutlu olurlardı. Bu bizim yok etmemiz gereken atom bombası değil, müzelerin ta kendisidir. Ba Güzel konuşmuş. Ba bayağı, ee, bayağı büyük söylemiş. Ee, büyük söylemiş hakikaten. Ama buradan ben şeye getireceğim. Yani bu elektrik akustik tartışmasına geri çekeceğim izninle muhabbete o zaman. Çek. Yapabilir miyim? Estağfurullah. Peki, e, yani şimdi bu az önce senin e, aktardığın sözlerin ışığında e, akustik gitar hani e, folkçiler için, o dönemki folkiler için bir fetiş objesi neredeyse. E, ama folk müziğin kendisine neden akustik gitarın bu kadar kullanıldığı meselesine e, pek yani aslında çok ortada olsa da pek değinilmiyor. Şundan dolayı çünkü e, folklerin o kadar e, yüceltip e, işte belki de bir e, yukarılara bir yerlere e, koydukları e, folk sanatçıları e, o enstrümana ulaşabildikleri. Çünkü gitar aslında çok basit bir enstrüman e, yapım açısından. En azından temel sesleri çıkartacak e, bir gitar yapmak. Eğer biraz e, tahtayla çalışmayı biliyorsanız e, yapması epey kolay bir şey. Bu insanlar da ellerinin altında tahta olduğu için en fazla tahtayla çalıştıkları için öyle akustik gitar e, çok e, önemli bir yer alır hale gelmiş. E, ne zaman ki e, kitlelerin hayatında elektrik e, biraz daha fazla yer tutmaya başlayınca e, icra edenler arasında herhangi bir tereddüt olmamış hani yani e, enstrüman değiştirme konusunda işte elektrikli enstrümanlara geçme konusunda çünkü amaçları çaldıkları konserlerde seslerini duyurmak. E, bu işte biraz göz ardı edilmiş gibi geliyor deminki yaptığımız tartışma e, içinde de eklemek istedim. E, biraz da Dylan'ın e, sanatın güncelliğiyle ilişkin senin aktardığın sözleri üzerine. Evet, e, şunu da söylemek isterim. E, işte müzeler şöyle ölü yerlerdir. Bir tek hayat e, bu günümüzün müziğinde vardır diye atıp tuttuktan sonra Bob Dylan kendisine kısa bir süre sonra şu haberi veriyorlar. Abi rock and roll müzesi açılmış diye Dylan duruyor şöyle artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor <laughs> diyor cevap olarak. evet o da hakikaten e, Rock and Roll Hall of Fame'de e, bayağı travesti bir e, kurumdur. Ona artık bir arada gireriz. Belki Dylan'ın Hall of Fame'e katıldığı e, dönemlere geldiğimizde nasıl saçma sapan bir zırva olduğuna da gireriz. Peki. Ne yapalım? Müzik yeniden. E, müzik yeniden girelim. Sanıyorum zaten çok da zamanımız kalmadı. Ee, bu bu yani e, Manchester konserini veya işte bilinen ismiyle Royal Albert Hall konserini veya Bootleg e, Volume 4 diye de geçiyor. Bunu önümüzdeki haftalarda da çalmaya devam edeceğiz. E, istiyorsan e, şimdi sıradaki parçaya gelelim. Zamanımız kalırsa belki devam ederiz. Olmadı çıkarız. Tabii ki. E, galiba e, en az sayıda parça çalmış olmak açısından yeni bir rekora gidiyoruz. Dördüncü parçamız çalacağız şimdi. E, Dylan'ın ilk defa Bringing It All Back Home albümünde yayınlanmış bir parça. It's All Over Now Baby Blue. what you need you think will last. But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast. He understands you often with his gun. like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through. And it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. Empty handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky, too, is folding over you. all over now, baby blue. All your seasick sailors, they're all rowing home. All your reindeer armies, they're all going home. The lover who just walked out your door has taken all his blankets from the floor. The carpet, too, is moving under you. And it's all over now, baby blue. stepping stones behind, something calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door. Bob Dylan'ın Royal Albert Hall'da vermemiş olduğu ama adı Royal Albert Hall olan e, konser albümünden dinledik. It's All Over Now Baby Blue. E, saatlerimiz 21.54 e, programımızın sonuna iyice yaklaşıyoruz. Ma Mahir oradasın değil mi? Belki de hattımız düştü. Ee, bu, vaktimiz çok az kaldığı için zaten bir başka parça çalma imkanımız da yok bu akşam. Ee, bu akşamlık programımızı böyle kapayacağız. Ee, sadece Bob Dylan'ın hayatının bu en ilginç günlerine ilişkin olarak e, seyredilebilecek birbirinden güzel iki tane belgesel var. Onları size tavsiye etmek istiyorum. Bir tanesi D.A. Pennebaker'ın 1967 yılında e, yayınlanmış olan Don't Look Back adlı belgeseli e, Bob Dylan'ın 1965'te yaptığı İngiltere turunu kapsıyor. E, olağanüstü güzel, ilginç e, şeyler var, anekdotlar var içinde. İkincisi de bu herhalde Bob Dylan üzerine yapılmış en geniş, en güzel belgesellerden bir tanesi No Direction Home. Bu da Martin Scorsese'nin e, yaptığı ve 2005 yılında yayınlanmış ilk defa bir belgesel. Her iki belgeselde de Bob Dylan'ın e, folk dünyasından e, elektrikli enstrümanlar dünyasına geçişinin bütün safhaları e, görülebiliyor. E, bir, bir, Alo. E, evet Mahir yeniden hoş geldin. E, bir, hoş bulduk. Bir akşam daha programımızın e, sonuna ulaşmış olduk. E, 54. programımızda bu akşam yaptığımız e, program de destekçimiz Mine Kazmaoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ee, teknik masada hemen hemen her zaman olduğu gibi yine bize yardımcı olan Selahattin Çolak'a da çok teşekkür ederiz. Evet. E, yani 54. program e, daha nicelerini yapmak, yapabilmek dileğiyle e, diyelim. yani hani daha da ötesini söylemeyeyim. Hoşçakalın diyeyim. <laughs> <laughs> evet. Yeniden Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Zamanlar değişirken shots ring out in a barroom night Into Betty Valentine's stops. One of us had better call up the cops. Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl.